Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Dėl man suteiktos malonės, Aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotą įtikėjimo mastą. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai turime įvairių dovanų. Destis kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul jie naudojasi, laikydamasis tikėjimu. Kas dovana tarnauti, te tarnauja. Kas mokyti, tegul moko. Kas paraginti, tegul ragina. Kas dovana šelpti, tegul šelpia dosniai. Kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Kas dovana gailestingumo darbams, tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu. Meilė te būna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę, lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios, tarnaukite viešpačiui. Čiaukitės viltyje, būkite kantrus varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persikėtojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje, nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. Niekam net mokėkite piktų už piktą. Rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akise. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei juk parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį. Taip darydamas tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu.